Hornia enutra. Hoc cygnus leucos, hoc heen, cae he nessa ne echontai. Ho laros catapontisdetai. Tuutois prostizetai ton ptunga cae ton pelecanon. Ho haliaetos, haliaetos, cae ho laros quauax e quauex catapetontai. Allah ho eroi dios en tais octhais hestekei hina catalabe tus ixuas. Ho triorchos en ballei to ranfos toi hydati. Cai mu catai hos bus. He seiso pugis pugen cinei.